Akitania eskualdeko azken eh, biltzara mandatu unentzat, beraz egun berezia, eta eh, egun berezia ere uh, zuretzat, Frantzua Maitia, atxaldeon? Atxaldeon. Frantzua Maitia, zuretzat, beraz, zure azken mandatua baita Akitaniako eskualdearen baitan, uh, ez baitzira hor behiz uh, eskundeetan, nola bizitzen duzu egun hau? Bueno, Eh, egun berezia biztan da, eh? eh azken biltzak nahuzia baita, oraino badut bilkura bat eh, azaruaren bian, hori komision permanenta deitzen den taldean, eta gero hemen bukatzen da nire hoita bat garen urtia, batzorde guntan beraz, uh, aspaldi sartian nintzen, alen russeren eh, haintzin, uh, hor nintzen, uh, uh, ez bat ere xarra uh, uh, nizalakoz, ez niz berriz presentatzen, baina hara gazteik sartian nintzen, eta egia uh, boliki-boliki gazte her behar lekia utzi, horiek ere beren bidea egin dezaten, eta odol berri bat, ekarri uh, instituzioetan. Mm. Hor, mm. uh, justuki hori begira, eh, zure Facebook hori aldean, idatzi zinuen, irailean uh, artikulu nio bat, edo hitz bat, hori buruz, uh, be, erranez, azkenean, haute eskundetan zinela aurkezten, eta kanporatua izan zinela azkenean uh, zerrenda berri hortatik, hori uh, beti gaitzesten duzu? Bueno, beti kolera hor dut, eh, baina komprenitzen ere, bon gazteek pusa dezaten, pusa ditzaten, eh, eh, beren aintzinokoak eta bon partikulazki koleran niz, sozialist alderdian pasatu denaz, Uh, bon uh, orain arte sozialista alderdian proporzionalki gure tandantziari begira egiten ziren uh, zerrendak eta hor e, ez da batere gauza bera eta uh, parte batek uh, ara menpea hartu du listaren egiteko mementuan eta hori uh, desgaizten dut biztan da eta mm, nork eh, du eh, zure ustez hori hori eh, idazten duzu, frondeur bon, delakoak direla? Ez du balio, eta son handitan sartzia, uh, uh, zerrendaburuak, uh, hor joko uh, uh, eta bon, uh, horren gatik, uh, nire lagunak eta ni baztertuak izan gira, ez bakarra, uh, alde eh, bon, eh, ezta hori sozialisten tradizioan hola... Uh, hola gauzak. Mhm. Eta hor, eh, beraz, ondoko aldaketa, biztan akitania eskualdearen zat, akitania ondia bilakatuko dela, hor, eta aintzina hor gauzak eh, aldatuko dira. Aldaketa oiek, zure ustez, ondorio txarrak, la honak ekarriko ditu adioz, ekonomikoki hor, fe, ekonomiak egin beharko dira nun bait, nun eginen dira, ze ondorio izango dira hor? Bo ez dut uste heldu den hamar urte urteetan eh, ekonomia handirik eginen denik, eh, bana eh, bon deputatuek eta senatariek hola deliberatu dute, behar zela e, lugaldeen nombre atxipitu eta beraz batzu handituz, hori gertatu da akitaniari, egia lehen bizikolegia izan zela metropoloen egitia eta eh, guk hemen eh, gure hurbil bordele dugula eh, uruntxago tolosa eta uruntxago onbertze, hiri nagusi batzu eta hori egin ondoren biztan da lurraldeen moldaketa eginda Bertze bi lurralde eh, lotuko dira akitaniari, poatu xarrant eta e, eh, limuzen, horrek eginen du e, akitania handi hori Austriaren e, ere muz azteko mm, paretzekoa e, izain dela, e, eunaren hanosta hor izain dira lurralde hortan. Eh, bon, lugalde azkarra, eh, partikulazki eh, eh, laborantza eta industriari begira, eh, bon, hori buruz nahi nuke erran behar dugula gure Euskal prestatu eta uh, aipatzen baita herri elkargo bateratu bat, Euskal Ipar, Ipar zat, bon, hori behar dugula kauzitu, hori behar dugula eh, egin antolatu, bigarren uh, aglomerazionia litaike, uh, eh, lugalde handi hortan eta uh, horrek pizu handia uh, emain du eh, Euskal Herriari. Mm, hori begira, justuki itzordu bat bada haste buruntan larumatean bai honan, deia da uh, manifestazioan hor izkuntzaren ofizializazioa eta beraz erri elkargo bakar baten aldeko manifestazioan, zu Frantsoak maiteak parte hartuko duzu hor? Entxeatuko niz, entxeatuko niz, uh, familiako razoak baditut, nire seme txipia, bon bere amari ere beharra, arraxaldia eta goizaikin eh, badugu uh, herri elkargo bateratu hori buruz, debate bat, uh, garazi bai horriko herri elkargoan. Beraz, bon, xuxen, bana eh, sustengatzen dut manifestaldi hori, deitzen ere joaiten aldiren guziak hori izan eh, ditela, ba, eh, beraz, euskararen alde, euskarak behar baitu bere bidia uh, segitu, behar baitugu azkartu uh, uh, dedikatzen dugun politika, eta bigarren ekorik uh, herri elkarago bateratu hori buruz, uh, adosniz uh, egunatarik egun, uh, hori, uh, bi gauza horiek buruz. Mm Eta Frantzua Maitea berdin eh, bukatzeko, uh, akitania eskualdeko azken biltzak nagusia zari ginelarik eastapenean, uh, eh, abenduan dira haute eskundeak, behitzen beraz eskualdea, zuetzira behiz aurkezten, 2006-an beraz, zer eginen duzu? Zein da zure programa? No, ara, lehenik, lehenik, elduz, zaskidan gauzak gogora dira, badela bizi bat uh, hautetsi biziaren ondotik eta harbiki egain du, domaztia biziki plazerekin hartzen du uh, gauza hori txeratuko nizalakot. Bon, bana, uh, eh, alare ez dut politika di buruz dutan interesa galzen eta nire botza oraindik ere uh, adiara ziko dut, uh, aldi dutan mm, bezan bat. Mhm. Eta alderdi sozialistari begira duzun kesa hori, eh, karta txikiko duzuala ere alderdi sozialistan? Bueno, kondatuko dauzut historio nioa, tegun batez e, Gaston de barnen izkoa, izan zen François Mitterranden ikusten, eta bere demisioa bulego gainean ezarrizakon eta e, François Mitterranek aditu zuen, zer grina zuen e, Gaston de Ferrek, eta e, bon, hori aditu ondoren e, François Mitterranek erantzion Gaston de Ferri, gure adinean, ez da diborzatzen ahal. Ados. Orduan... Eta beraz, ara, hori dut goguan. Ados, dibortziorik ez da posible, beraz. Ez ez da posible. Horren beste urtez, jokatu ondoren sozialismoaren alde eta eh, tokian izanik eh, sozialisten representante gisa. Mhm. Frantxo maitea, beraz eh, gurekin ginuen atxalde untan, uh, gurekin egonik? Bo, mileskar ziri, agur.